Petrok sowan. Lho la iya, aku wis weruh. Yen Petruk ngono sowan pancen duwe tata krama unggah-ungguh. Nuduhake yen to Petrok kuwi pancen Abdi abdining ratu. Tur ngerti marang unggah-ungguh lan tata krama, ngerti wulang wuruke bendarane kabeh. Coba to saiki gagasan Bagong kuwi lho. Ing atase sowan ngabdi antara ngersane ratu. Eh Prabu Darma Kusuma kuwi makutaning wong sak negara Ngamarta. Ming drajate Bagong kok ora nyembah, ora laku dodok. Mongko ratu kok dijak salaman ki anggape dheke iki apa anu lho. Kuwi Bagong. Angka loro, mongko iki mangsa udan. Munggah kraton kok tanpa sandalan Bagong iki lho. Kuwi jlambahe ngecap sikil mongko gupak lendut. Kowe ra sandalan to, Gong? Pedote. pedhot. Heeh. Larang jeblok tak angkat ki malah jebol. Mau kondo karo aku tak tukokke neng dalan. Sowan karo bendara kok tanpa sandalan. Tur sowan sinun Prabu Darma Kusuma kuwi nganggo tata krama. Aku ra is kondo to, kowe kena melu ning nganggo unggah-ungguh le. Iki sowan kraton ora sowan neng sak pepadamu, sowan Alindra, laku dodok, mongko ya nyembah, mongko ya kudu nganggo tata krama. ratu kok tak jak salaman ki sing weruh kuwi ora ikhlas kaya nalindra mandura prabu baladewa ora nrimake yen sunan prabu darma kusuma kok mbok jak salaman sik tak takon iki tak luruskan iki truk piye sing dadi ratu nang amarta ki sapa sunan prabu darma kusuma sing tak jak salaman kowe kendel wae kok wong liya do geger ki ngapa ta ha Sing tak jak salaman kowe meneng wae kok wong liya degeger ki ngopo? Malah kuwi mujudake swijining ratu sing merakyat ki ngono kuwi, Tru. Kuwi sadar nek dheke mbiyane dadi ratu ki mergo aku kowe sing do nyoblos. Dadi upama ana rakyat cilik kaya awake dhewe ngejak salaman ki ra masalah, ora kudu disembah, ora kudu di, sembah, sembah sikile ora kuwi sadar diri iki ngono kuwi ngono lagi entuk pangkat sithik wis wiyah-wiyah ro kancane ngundang dandul dandul kuwi ngelarake ngono kuwi oh dadi dasarmu ngono kuwi heeh aku ki nyoba wah nyoba karo sapa nyoba karo Sun Prabu Darma Kusuma kuwi hatinya isih merakyat apa ora Sebulane, heeh, oh, oh, tak jak salaman wae kendelan wae ming mesem sithik wae lega ning ati. Apa ora tu kono-kono dak padha-padha daya kok geger iki ngopo? Bose. Sing tolokke sapa? Lho sapa sing krasa? Sing ngelokke kowe mau ki aku, tegese kowe ngelokke karo Baladewa. Aku ora muni Baladewa kok ya, Truk. Mbuh, aku ora melu-melu kok. Wah, kowe ora kanca kowe. Oh, pahit Anggepmu aku ki apamu nu toloke. Mboten ngoten wong mriki kawe meneng mawon kok. Koko Prabu. Nggih. Sampun kendel. Bagong menika menawi dipun turuti menika mangke jejeran boten ngrembak wasing wigati ning namung padunipun Baladewa kalian Bagong. Lho nek panjang ngono tak turuti. Wis wis wis. Bagong wis to, wis. Meneng, meneng ora. Ora meneng tak kon metu. Aku mau sondo to. entuk melu suwaning kersane ratu Sinum Prabu Darmakusuma ning manut karo pernatanku. Oh iya, siap. Loro atiku. Heeh. Ning diampet sengko gampang. Petro dalem sinuwun. Padha rarjo sak mraptamu. Tansah pinaringaning gawe dadane ring sambi kula sowan kula tebih saking rubeda bekti kula kunju. Iya iya Petro ndak tompo pangestuku tampan ana. Nggih, sangat anggen kawin dadosaken jimat paripih. ponokawan Bagong Padarjo sak praptamu. Pangestunipun Prabu Darma Kusuma Widodo ring sambi kala sowan kula nyuwun ngapunten wau kula mengejak salaman. Iya. Mboten gerah penggalih to? Ora Bagong. Kuwi do dirungokke. Ora lara ati kok do geger ya, Tru. Hmm. Bekti kula konjo sinuwun. Iya ya Bagong pengestuku tampanono. Nun nggih sangkat anggen kawidadosaken jimat paripe Petro padha rarjo pengestunipun Sindurawati wilujeng bekti kula kunjung nggih Iya iya. Pengestuku tampan ana Petruk lho nggih. Ana kan Bagong padha rarjo pengestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjung pun. Iya iya. Pengestuku tampan ana Bagong lho nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat Petruk padha rarjo. Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung. Ya, tak tampa. Pengestuku tampan ana lho nggih. Wong edan Bagong padha wong edan bagong padha rarjo. Lho lho iki lho. Apa ora nyepelekke nata mandur aku ki sembah wong sanegara mandura, mbageke bagong ora diwangsul iki piye? Gong. Wangsulan to. Wis tau weruh aku pekok po. Lho, lah ya urung. Wah, Truk, aku ki nang omah ki disembah anak bojo. Tangga teparo ki weruh aku wedon ndelek ngajeni mergo aku tau wedan. Aku nang kene mek dietane danke dipokok-pokokke nek krungu anak bojoku rak mirang-mirangke to. Ngono ya ngono nang aja ngono dumeda wis dadi ratu kok njuk wah. Wis wong kaya aku kok disepelekke to. Lara atiku, Tru. Koko Prabu. Piye? Mbo ya sing apik to ya. Wong Bagong ki rung tau edan kok diceluk wong edan. Wah, sajae lara ati nopo piye? Lho, sajae ngaten. Ya, wis wong bagus. Wong bagus dhewe sak donya Bagong padha rasa sak prak Lho kuwi. Wong bagus dhewe sanjono Bagong padha raja sampeyan tamu. Ora diwangsuli meneh Kresna. Bagong. Kula niku ngilo wis sok gila e. Kok dunekke wong bagus dhewe sak donya ngelulu niku nglarakke ati. Lu dirasani langsung atau dikandake langsung mbangane dilulu neng kono-kono. Waduh iki mung bake wong siji kok repot men to iki. Yo. wong lumrah Bagong padha raja sak pratamu Bagong padha raja sak pratamu ah ngono wae penak kok padha raja sak pratamu nggih pangestunipun wilujeng bekti kula kunjuk yo pangestu utama ngono nggih mangke kiriku kapan-kapan tak jupuke oh uh, pangestu kapan-kapan dijupuk alah pangestu ki ra bosok yo santai wae to mending anake kok gemerubuk to Wah, bola dewa sepeleke, mboten nyepeleke. Gong gong gong stop stop stop. Wis, wis. Petro. Nun. Selamat. Nggih, Ndara Wilujeng. Bagong. Dalam. Selamat kowe. Ndara Werku Wilujeng. Aja geger. Iki neng keraton dudu neng dang kamu. Gawe geger idak jangalmu ngodar, kowe. Ngodar. wis gawe geger saiki. iki nek ngidak-ngidak tenan ya, Tru. Nek ora meneng ngrekoso urip iki. Ya mulane ora gawe kisruh kok senengane ora. Pono kawan Petruk padha rarjo. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya. Bagong padha rarjo. Nggih, Den, wilujeng bekti kula nggih. Iya, Bagong. Pangestu kumpun pun ndak kok ana omong kula ndak dikak cengeli. pengestu ku tampan Wono dhisik. Oh nggih, kula tampane kok punah. Iya. Petro padha Rarjo Bagong padha Rarjo. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Petro ndak tampa. Bagong padha Rarjo. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong ndak tampa. Pengestu ku tampan ana. Nun nggih, sanget anggen kawin dadosaken jimat paripe. Petro wonten dawuh sinten? ana wigati apa sowan mongko tanpa timbalan apa saka karepmu dhewe apa pancen ana sing utus mara gage matur marang panjenengan ingsun kawan petro sampun dipun parangaken matur sinuwun iya ya wis ndak keparengake matur sembah sembahun Namung sadherepun kepareng kula katuraken tebah siti sekul binunteling teling ron klapa. Apuranta ambuk bilih wonten lepat kula nggen kula munjuk atur kersa paduka sanata. ora dadi ngopo para kawan matur nuwun matur nuwun ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumung keping pangapeti kula kunjuk angka kalih sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipunutus, utus inggih menika Bapak Semar Bapakmu Semar ya gene Bapak Semar niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning boten lara kaya wong ngengleng ning jane pikirane genep. Ning ming lengganteng ajem griya, longok-longok kaya tenggok, ketenguk kaya gumuk, penrawange bapak niku suwung. Pendak-pendak netes kelo, pendak-pendak gumujeng ala kalata. Dicawisi napa-napa kali simbok ora tau didahar, cawisi unjukan ora tau diunjuk. Lah, kanan sing kaya ngoten mau ndadekake bingung raosipun Petruk gareng kali Bagong. Mergi bapak niku wong tuwa, bapak niku wong tuwa kula sing wis kladuk yuswa. Nek anak niku pancen dadi tanggungane wong tuwa, didulang, ditetah, diajari napa-napa niku gaweane wong tuwa. Ning nek anak wis dewasa, wis tumangkar pikire, wong tuwa niku dadi tanggungane anak. Iya, ana kawan. Mula bareng bapak Selagane kaya ngoten niku Petruk terus rasane melas, terus kula cedhaki kali garing kali Bagong, Pak eneng apa? nek bapak iku mikir karo anak-anak sing dipikir apa wong anak-anak kabeh wis mentas ning nek bapak mikir kula warga kurange apa bapak ngendi karo anak-anak mengko anak-anak mbok menawa iso mbudidayake supaya bapak kuwi lejar penggalihe lah bapak niku terus krekel-krekel sikile sing wau teng dhuwur terus mandap terus nyekel rokok terus nyumet udut terus ngendika kalih kula petruk garing bagong Kowe anak-anakku sing lante panggraitane ngerti marang kahanane wong tuamu. Aku meneng wae iki ora kok mikir kula wargaku, aku mekreng wae ora kok mikir anak-anakku babar pisan ora. Ning kowe ngerti. Aku kuwi mbiyen nek gelem dadi dewa, uripku ora kesungsang-sungsang kaya ngene iki, ora kedungsang-dungsang kaya ngene iki. ning gandeng aku kuwi seneng karo katentreman, aku gandrung karo kerukunan, Mulo aku trima dadi pamomong para satria sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Wiwit satra sing becik biyen tak tutke nganti tekan saiki para Pandhawa. Suwe dhewe aku ndareke para Pandhawa suwita marang negara Ngamarta. Ngamarta biyen negara sing adil makmur warata tias bagya mulya, panjang punjung pasir paukir lojinawi gemah ripah karta tata raharja. ning kok saiki ngamarta ora kaya mbiyen, Truk. Ngamarta kok ora kaya mbiyen. Ngendi endi padha kejekan, ngendi endi padha bentak sirah, ngendi endi padha rebutan derajat lan pangkat, malah akeh sing tega karo sedulure, tega karo kancane ming perkara bondo sing setitik, bondo sing sak Lah, kanan sing kaya mengkene iki mengko dadake negara ora wuruh mung rusak. Negara nek wis rusak, suwening suwe negara mengko bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Sopo sing ditutuh dening para dewa? Semar. Mergo Semar ora iso momong, negara Ngamarta. Ngoten iku. Lah terus pripun, Pak? Galuh tontonan. Saiki para kawula negara Ngamarta kuwi ora padha marani papan-papan pamulangan, papan-papan panembah padha disingkiri, sing ditekani papan-papan maksiat kuwi kawula negara Ngamarta. Nek kahanane kaya ngene terus, Ngamarta kuwi mengko bakal rusak iman bendaramu Pandhawa nek nganti ora iso maranata negara Ngamarta. Mujudake negara sing adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kula kaget, Gareng ya kaget, Bagong ya kaget. Semar niku bondowe ora duwe arep bangun kayangan. Terus bapak ngendika, aja kaget ya. Bangun kayangan ning kene iki ora kok perkara gedung sing magrong-magrong, saka mas jamrut mutiara hergeni embane kayangan ora. Ning bangun kayangan kuwi ibarate wong negara Ngamarta kuwi uripe embane urip ana ing kayangan kebak kanikmatan rukun padha tentrem jenjem ayem atine samat sinamatan daya dinayane abot padha dipikul yen enteng padha dicangking bareng-bareng mujudake negara sing adil warata tyas bagya mulya yen kawulane padha rukun uripe kaya dene nang kayangan lah syaraté napa pak syaraté kowe tak kongkon kowe sumana ning ngamarta pepundhanmu Pandhawa 5 cacahe atur ana rawuh neng Karang Kadempel ndak kantine nyaketi gumregahing para kawula nggone mbangun negara mbangun negara Ngamarta supaya sengkut gumregut lair lan batine percaya marang para Pandhawa minangka dadi makutaning bangsa Ngamarta mergo ngene truk Kawula kuwi ora butuh diwenehi dhuwit, kawula kuwi ora butuh dibyuki bondo. Mas pices Raja Brana ning swarane kawula kuwi butuh digatekke, kawula kuwi butuh dicedhaki atine. Nek pengarepe para narapraja kuwi cedhak karo kawulane, kawula kuwi rasa dinehi bondo, rasa dinehi derajat pangkat padha sengkut gumregut bangun negara sak wutuwe. Niku karepe bapak ngonten niku, dados Sawan kula ngersanipun Sri Prabu Darma Kusuma menika badhe boyong para pundin kula Pandhawa gangsal cacahipun mundi pustaka jamus klimasada mujudaken Kyai Semarang ngiripun badhe bangun kayangan wonten negari Ngawarta cekap semanten atur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kantun menggo pengdanipun Sri Prabu Darma Kusuma menawi kersa menika kala wau batung sampun beto titian Hata, Gong? Hah? Apa, Gong? Tosah. Aku iki wong piyayi tok ah, gawake dosa. Duwene kreta ya ora duwe. Engko aku ngarep sinuwun Dharma Kusuma, Ndara Janaka, Ndara Neklasdewa, Ndara Kudara neng nguri kowe mlayu. Oh, dengkulmu mlocot ya apa kakang kok dikon mlayu ora. Men kompak, kompak-kompak. Mboten mawon, nek sinuwun Dharma Kusuma keparang tedak wonten Karangadempel, kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan Ning nek mboten sebabipun menapa kula badhe nyuwun pariksa. Nek ngemuti ngelingi lelabuhane kakek ne Semar, sikil dinggo sirah, sirah dinggo sikil, ora ngalap napa-napa ngetepi kewajibane minangka dadi pamomong, momong mring sagung para Pandhawa ora njaluk sesulih napa-napa niku Bapak Semar. ning nek nganti Bapak Semar niku pengin boyong para Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel kalimu di pustaka Jamus Lima Sada. Kok kangelan? Lah. Napa mboten elek kucapane para kawula samping raosi Pandhawa niku pancen satra sing ora ngerti keputangan budi lho. Napa mboten saru? Monggo kula atri menggalih. Ngoten. Tur nek digayane Bapak niku kelakon sing bathi dudu Bapak. Bapak niku mung kinarya lantaran. sing bathi tentrem sing bathi ayem sing bathi rukun para pundhen kula para pandhawa petro nun kaya becik banget gegayuane wong tuamu nanging gandeng pandhawa kuwi lima cacahe aku tak taren karo werkudara dhisik janung apa dene kembar menika langkung prayogi sinuwun werkudara nggih penemuning si adi kepiye wah petro nun nek pancen bapakmu kurang ragat jupu aja dipati tawunen ora bakal aku wegah lan ora bakal awel ana kawan petruk yen bapakmu kurang ngragat madukara bandane entekno supaya rancak wangunaning bapakmu Semar. kawan Petro, yen isih kurang mbok menawa kasatriyan sawu jajar Bumira Tawu digadhekke dhisik ya ora apa-apa. Waton rancak gayuhaning bapakmu Semar Petro. Heh, jan Gong krungu dhewe Gong. Tru. Hmm. Aku bendahara ya. Wis. Bareng dana mengalir kok njur arep bendahara. Anak Semar ki sing jujur sapa? Aku tak takon. Gareng kae arisan ronda wae ditilepke. Ayo. Kowe lagi keneng masalah ta? berkara duit, ya Heeh. Anak Semar ki arep elek dhewe ning jujur dhewe aku. Mula nek upama bapak engko mengangkat sapa sing pantes nglumpukke Prabeya utawa Dedana ingsun sing bakal ndaftarake. Wah, anggapmu kowe iki jujur apa wis to, mutuh-mutuh paling kelong kanggo ngeramik. Ya padha wae iki jenenge ya nganggo dhisik. Ning tak ijoli. Wah, kok ora percaya kok. Kowe kok ngijoli. Terus pundi sinuwun? Dipun maringaken napa oh, mboten, mboten sebab dipun menapa kula nyuwun paring dawuh. Mergi niki bapak nggih ngenteni tenang. Petro, aja nganti suruping Surya kowe kudu bali ning Karang Kadempel, aku njaluk balimu bareng karo pepundhenku Pandhawa. Ning nek ora karo pepundhen Pandhawa, sebabe apa aku njaluk keterangan sing gumathok. Bapak ngendika kaya ngoten. Mila kula kantun ngentosi Ndara Puntadewa niki pripun keteranganipun? Petro, nun. Ewuh rasaku. Sebabe? Koko Prabu Ndorowati rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Kelima Sada. Lho lho lho. Sinuwun Ndorowati. Iya, Petro. Sebabe Ndorowati ke Pegebluk akeh para kawula ing esuk loro sore tekaning pati, sore loro esuk ketiwasan. Mongko bisane waluyo kudu tumbali pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada, Petro. Wo oh, lah niki, niki nun sewu. Nun sewu lho sinuwun. Narindra lenggah dampar menika kedah mawi netra permana jati tegese netra batin. Mergo saniki niku akeh wong apus-apus, akeh wong gawe sulapan niku akeh. Dadi panjenengan ampun gampang percaya. Lho, dasar kula napa kok kula wantun matur kaya ngoten? Kedhe dipun taliti langkung rumiyin. Nun sewu. Nun sewu lho menika. negara Ngastina menika ratune jahat. Prabu Duryudana menika ratu Angkara Budi Candala. Niku ora ketaman pegeblok. Wirata niku sing dadi ratu ratu lumrah ora ketaman pegeblok. Kumbina Lisanpura sing dadi ratu ratu lumrah menungso lumrah ora ketangan man pegeblok. Ning saniki bareng negara Ndarawati niku sing dadi ratu Prabu Sri Batara sing ageng dijuluk Prabu Sri Batara menika namung siji Yen iku Prabu Kresna. Niku tegese Nalindra sing salirane dewa, sing ketitisan dewa. Titising Sang Hyang Bathara Suman ya Bathara Wisnu dewa sing tukang nentremke jagat. Nuwun sewu. Ngamarta utawi Ngestina sing ratune ratu jahate ora ketaman pegeblok, kok Ndarawati sing ratune niku titis dewa kok dadi negara negarane ketaman pegeblok niku nek cara kula dicek dulu, Mas. Wonten. Ampun kesusu. Nun sewu, kula tak rada majeng nggih. Iya. Ya nek tresno tenan. Nek dudu. Piye aku ora krungu? Waduh. Wah, cilaka iki. Ya nek tresno tenan. Nek dudu tresno. Apa ora cilaka? Oh, Oh, iki yo njur ora. Buson malah ora. Nun sewu ngaten iki dipun kedadipun penggalih Kedah Kedadipun penggalih. Nek kaya ngoten niku mongko pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek nganti Pandhawa kelakon pustaka Jamus Lima Sada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa menika gawe cintrakaning Pandhawa. Gedhe gawe patining Pandhawa menika angel wijetwa ing ranti suwe banyu sinaring. Ngaten. Ning nek Tengkarang Kadempel mboten pisah kan para Pandhawa. Mergi Pandhawa ugi rawuh Tengkarang Kadempel niki ora dinggo tumbal ning dinggo srana. Monggo nek teng negara Ndarawati dinggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Nek dipendhem niku ora bakal bali meneh. Ning sedaya gumantung kalian panjenengan. Monggo wong sing dados nalika wonten negari Ngamarta menika Prabu Darma Kusuma ingkang menang jenenge Bor kawontenan niku panjenengan. Bari dipun paringaken Sunan Prabu Durawati kula nderek, bari dipun paringaken Petro kula matur nuwun. Ngoten mawon. Ning nggih niku nek neng Durawati dinggo tumbal niku ming dipendhem, ning nek teng Karang Kajembel ora pisah karo para Pandhawa. Tegese pustaka James Lima Sada nika wilujeng niring sambikala. Sakmenika gumantung panjenengan nggihipun menggalih dipun gelar, dipun gulung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Dinggo tumbal pisah karo para Pandhawa menapa Pandhawa nganti pustaka Jamus dan ndandosi negari bangun kayangan wonten Garing Ngamarta kalian Bapak Semar. Cekap semanten atur kula dipun menggalih sinuwun. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe Netra kocak ngundara Andir Oh ah. ditepnya mangolon saka watanane rombranang kaya kembang warawari sinabet omrang segeteng sinabet omrang segeteng bel metal tahanane oh mana jajalan serta ning baune iblis lanat eh Petro. Petro kantong bolo. Pono kawan Petro. Siwun Manduro. Yo, aku bentar aku Manduro. Prabu Baladewa. Kok le ngendikan kali kula kok sajake sora banget. Sajake iki nedhaken menawi mboten karenan penggalipun. Mesti wae aku ora karenan atiku. Mergo ucapmu sing ngawu gawar nyawur kowe ngucap yen to ratu wanti kuwi swijining panjalmaning musuh sing bakal lembut pustaka Jawa sing nyang simak lima soto. Ya, apa ora? Wo oh, duka to. Lho kaya ngene iki anggapku kuwi bal-balan ngono piye? Iki nesu tak kandhani. Oh, Kong, eh. Ana wong nesu e. Tonyo wae. Lho lho. Tonyo piye ora? Sapa ta? Sion Prabu Baladewa. Nah, wis ket sore mau gawe masalah karo aku. Eh, kowe wani wangsulan ora, Tru? ora wani maslan mundur tak tandangane rumangsane kaya lanang-lanang dhewe anak semar kok men digetake melincur wangsulan tro wangsulan nek dadi masalah aku sing nandangi wani wae kowe lho ora lho kok muni ora ora nek kepepet ya mbok kok wong ki nek kepepet ki saka wedi dadi wani kok wangsulan gawe tak nungokke kaya ngopo ucape baladewa kuwi Angger iya. Sabar sih dulu. Penjagaan menikah nalindro, penjagaan nesu kali kulo, mungkin tidak malah ora kajen, disini-sini karo poro kawulo. Nuhun sewu, kulo mboten suan sun Prabu Bolotiwo, ning kue kulo suan Prabu Darmo Kusumo, kulo matur menopo wonten ibun. Ning kue jujur karo aku, kue ngarani Prabu Ndorowati panjal musuh, iya. Kue ngarani Prabu Ndorowati ke panjal musuh, ke bakalan mbut pustoko jamus limo lan gawe sengsara ning poro pandowo. Dasar kulo merga bener. mergi dorowati menika titis sing Sang Hyang Bandara Wisnu sing ngayomi kok ketaman pegeblok niku perlu dipertanyakan niku nek kula. Dasar kula bener kok. Dadi nuwun sewu nek kula ngarani Sunan Prabu dorowati kok dadak butuhke pustaka Jang Wisnu Sada menika nek cara kula wong golek-golek. Sekar Cangkawi Jaya Mulya niku ora kurang ampuh. Senjata cakra ora kurang ampuh. Lho. Kaca paisan ora kurang ampuh. panah Kesawa ora kurang ampuh kok dadak kedayanan tekan negara Ngawarta nyilih pustaka James Lima Sota niku jane anggo ngopo niku perlu dipertanyakan Tur kula suwanta negara Ngawarta mboten suwan sinu Prabu Baladewa sing dadi Kresna sapa kula tak takon Bengi niki sing dakwane Kresna sapa Loh, Jaya Prabu Ndoropati. Lah, kene panjenengan preso. Sing tak lokke penjahat kowe meneng wae kok sampean dudu wong kono-kono kok geger ki ngopo? Mergo aku kakangne, aku adine. Loh. sabar kok sabar sabar kok sabar wes wes geger, geger, iki truk wes ra iso dindakke tenan iki bola dewa iki kaya arep gleleng glelengo dhewe minggir tak wangsulane sabar gong seto sabar ora iso iki gatel tanganku pengen nyiduk sego tak kira nek arep nesu e. ora nesu ya ngapa men gayeng eh. Petro, nun. Kowe Bali yo. Lho, Bali pripun? Kowe Bali yo. Nek kula Bali kanthi karo bapakmu. Hmm? Bapakmu wong sekeng wong ora duwe gedhi 27 wong arek nyolok mripat bapakmu ki mengkere. Kar bangun kayangan ki bapakmu ki cebol gaya lintang wutong itung lintang cecak. Muntal cagak jange kelakone jebak wurunge. Ora bakal kelakon. Mengkere kene bangun kayangan ki anggep apa? Oh iki dadi masalah lho sini. Iki dadi masalah lho niki. Nek kula mangece wong kere ora masalah pancen petune iku wong ora duwe tenan. Ning nek nyangkut bapak niki dadi perkara. Ini dadi perkara. Nuwun sewu, kula kepaksa ora basa karo sampean. Tak basana ana ora ana gunane wong sampean ya ora duwe karo wong tuwa kaya kula. Arep kula niki mung derajate ponakan niku kudune sampean mikir tuwa petruk mane baladewa. Wajibe taruna karo werda niku ngenggonana tata krama. Ning sampean wis ora nganggo tata krama babar blas. Mula nggo apa Petruk basa karo kowe? Ata Gong, ha ngono, wis jos ngono. Bet bet bet piye? Sampluk ngono wae. Kowe mungsuh Baladewa engko nek adine nesu asik kepe. Rasa Adine Baladewa. Dara perku dara apa? Uh, ngawur. Udu. Rasa apa? Ngarepku iki kok. Tak kira nek Bendoro Werkudara. Sampeyan kok nekke bapak kula wong kene gedhi bal 27 wong elek nyelok mripat niku janjane dasar sampeyan li nonton sing pundi. Nek ditonton Semar niku pancen drajating tata lair niku pancen drajating aceplik Semar niku wong ora duwe Semar niku wong melarat. Ning nek Semar niku gelem urip teng kayangan nika kakange Bathara Gulu pewisike Sang Hyang Bathara Ismaya nika uripe teng kayangan disubya-subya para dewa. Sampeyan niku upama minggu paling upama plesir ming neng puncak pol-pole gitu. Petruk niku nek minggu nek pesir neng kayangan. Tuh. Aku ki nek nyeluk betara Guru ki Om. Ayo bener. Heeh, Lek. Ayo. Lek Guru. Kok dadi sampean ngece karo bapak lho. Kebangetan sampean. Sampeyan ora iso nonton karo bapak niku jandane sapa? Terus saniki sampeyan sampeyan kula takoni, Bala Dewa niku sapa? Kowe iki sapa, Mas? Sampeyan niku sapa? Kok sampeyan iso ngunekke Semar wong ora duwe wong gedhi bape Semar ki wong desa. Sampeyan biyen uripe jaman isih nom-noman teng pundi? Neng Widoro Kandang dimomong karo Demang Sagopa, Nyai Sagopi. Mergo wedi pengamuk ing kangsa dititipke Prabu Basudewa ning Widoro Kandang. Nek sampeyan ora diayomi karo Demang Sagopa, sampeyan pun mati teng tangane kongso, ora dadi Prabu Baladewa, Prabu Mayit. Ha iya. Kuwi tenan. Lah kok sampeyan saniki bareng dadi ratu, waduh karo sapa-sapa sewiyawiyah. Barang sampeyan saniki dadi Nalindra karo sapa-sapa sewiyawiyah, Barang sampeyan saniki dadi Prabu Baladewa karo wong sing kaya kula ngenten iki terus truk. Ora marang karo wapateni. Waduh, duh, duh kok ya oleh semangkian banget to, Den. ora rumangsa mbiyen jaman kampanye ya, Tru. Heeh. Bagong kowe tim suksesku, sesone aku dadi kene tak aspal, kene tak kei cakro. Sprene ya entut. Ha iya. Entut ora kelakon ngono kok. Uh, pahit. Buat pahit cengelmu kuwi. Pancen cengel kula pahit. Ajeng dilat napa, Gus? Bagong karo Sinun Prabowo. Wis ben wis kebacut arep gelut kok dadak diajeni. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, iya. Pripun? Yen ngono kowe wani karo Baladewa. Lho mboten, lho mboten ajeng wani karo sampeyan. Di menapak-menapakno ngono niku nggone papan kula, papan kula menika andhap kula menika nggone ngisor. Ning nuwun sewu nek Petruk menika ditantang, kowe wani karo aku. Lah Petruk niku menungsa. E. Petruk niku duduk kewan kedunungan rasa pangrasa. Nek kula ditantang kowe wani karo aku. mangselehke keprabon sampeyan derajat sampeyan mung padha kali kula teng arepe sing gawe urip antaraning Baladewa karo Petro. Ning nek kula wantun karo sampeyan sampeyan sing nganggur busana keprabon kula kualat merga kula derajate kawula wani karo ratu niku kualat. Ning nek sampeyan nantang karo Petro, sampeyan kepengin wangsulane Petro, Petro kowe nantang karo Baladewa. Lho nek sampeyan kepengin nantang Petro, Piye, Gong? Lho, lu gual gue beli. ngono wae ora masalah, Tru. Wis ngono wae ya. Hmm, kriwikan dadi grojokan tanggung. Wis pokoke geger nang kene, geger nang kene. Sisan gawe diteter Baladewa ki mau ngomongane apa tekan lahir batin le ampuh. Ana lho sing wong menggetak-getak tok ning jane jiris, Tru. Oh iya. Hmm, Oke. Okay. Wani ora kuwi, wani. Ya wis, kake nang ngono wae aku tak bali ngono kae, Tru. Nek sampai nantang karo Petruk, nanti papa nih bong, bentuk itu. Loh, wani kalau kula Dewa sing nawedeni apamu. Ora pinggire gredhen nang kula iki merkane matimu. Metu njapa Mas, metu njapa dikira kula wedi nawon nuwun. Iblis anak karepe kok ora metu Urung ngarep metu kok kon metu. Dipaksa ya. Tak tutuk sirahmu modar kowe. Dereng ajeng medal. Lah wigatine apa neng kene? Anu ajeng golek mungsu. Golek mungsu. Heeh, anu iya, anu nggih. sapa sing bakal mbok anggap mungsuh ngene sinuwun gen sisan wae Kanteng Petro niku kakang kula Baladewa kakangne Kresna kakang mungsuh kakang adi mungsuh adi Wes iki cetha modar aku ne ya men Asli wis kepanen cangkemku iki kok Pokoke aku omong ora nggo pikiran to iki Bareng eling kok wis sadar kebacut omongne ya wis apa-apa lah masalah. Urip ya mung ngopo doyak-oyak bang. Kaya wis kowe nantang koko Prabu. Hmm, eh, nggih anu. Ya nek pancen kuwi arep nantang aja madhep aku nanging madhep koko Prabu. Engko darane ngungkur kene Lendra. ora bagong tak wenehi palilah amit pa, ampun pasang tulak sare ora apa lho ora ana apa-apa kok mripate mendono ngopo kowe kok mendeliki aku bola dewa mungsu petruk Aku nek metu ning alun-alun Petruk Glotro Baladewa aku mung kon pendonang-pendonang. Isin no. Bagong ya butuh akses e. Terus, ayo saiki sampean mungsuh karo aku. Mangwurungke ora? Lek gayo pustaka James Lingasada. Lho. Kowe nantang no Tandrawati. Wis kepepet to. Wani tenan karo aku. Wani tenan. Wani tenan ngadepi pusakaku. wani wis ora wedi cetha mati aku ning wani ning wani wong ki sing sing pertama ki wani dhisik perkara mati karo ora ki keri wani aku Tenang. tenan pite ki kok kaya ora sida tak maleni ki tenan iki wis kaya ngene wah rugi iki. Bagong kowe tak kandhani ya nggih biyen aku tau tate diparingi dawuh karo Sang Jagat Giri Pratingkah. Wah, cang endi ku? Sang Hyang Bathara Guru kok. Oh, guru mah wonten malah kenal aku. Nek Giri Pratingkah ki ora patiya tenar. E. Bathara Guru wonten malah pun tepung aku. Niku nganu to dasanama to? Iya, wisike pancen Bathara Guru Giri Pratingkah Jati Murti lan sak piturute akeh banget Purwakanda, Purwacarita lan sak piturute. Kuwi asmaning Bathara Guru. Ngendika pripun? Wisnu kowe manitisa ning Natandrawati. Kabeh ora bakal ana ingkang bisa ngumpuli panguwasaning Prabu Kresna. Nanging pitung kasulun mung siji wong kang kudu mbok singkiri ya kuwi perangan ning ponokawan ning keng mripate gedhe lambene amba kuwi dadi pengapesaning Natandrawati mula arep di kaya ngapa aku nek kon karo kowe aku wedi Bagong iki tenan apa mentrek kok kita ele omong karo lek kedep ki kerep banget eh Gerai ora tenan ah tenane eh? Iki tenan aku wis tau diweli kaya ngono mulo tok tantang aku ra wani. Wah, wis kacau iku. Yakin? Iya ra wani. Wah, wis pahit. Aku wae wae piye? Emoh. Aku gede banget e. Kowe iki gedhe to rempuk? Wah, wis. Cilok. Ra ngajar. Nggih pun sinuwun mboten entuk mungsa. Lah terus piye teneh ora perang? Nggih kajenge mboten mengke golek teng jaba mau. Ngono Bang, nggih pun mengke ra oke sak-sake. Lha niku gampangan kok. Iya, nggih ngoten mawon nggih sinuwun. Kula tak medal jami tak ngelekke Petruk. Wah, jan tratapan kula bareng kanane kedadian kaya ngene Petruk niku jan wong nekat e. cah kau cah dosa sok gampang cocok atine nek wis nesu wis ora kena deleke kula nyuwun pamit jenengan iya ya sing ati-ati aja kok ya bocah cilik bagong no nggih sampun matur nuwun iya ya bagong surti ting ati-ati sinuwun kresna nyuwun pamit iya bagong sing ati-ati Ndara Werkudara nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Ndara Janaka, iya ya Bagong sing ati-ati. Ndara Nekula Sedewa, iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Nyuwun pamit kula. Iya iya, sur titing ati-ati pono kawan Bagong. Nggih. Arang Petruk nika cah angele, e. Eh. Lah iya. Nek wis nesu jane kate ra jamak-jamak. Wingi bojone dimbruki memean. Bojone, bojone Petruk mung perkara ngelekke nek memene klambi ora nang kono Mas dak di sautu wong. Nesu Petruk. Empreng dijoroke kawate gubet bojone nganti kejet-kejet tak playone kula elekke truk langsung disingkirke kayune mau ajeng dipentung bojone petruk kuwi nggih ora kejem iya mesakake menang nggih pun ngoten mawon ndak malah mungkin ndak sinuwun mandura mungkin ndak malah kemirangan iya iya bagong bareng sinuwun sing ati-ati sinuwun kresna nyuwun pamit iya bagong sing ati-ati Ndara Werkudara? Yo sing ati-ati. Dara Janaka? Iya ya Bagong sing ati-ati. Nggih, pareng nyuwun pamit. Mergane nek mboten ngoten, sapa sing arep ngelekke, ha to? Mergo sing iso ngelekke Petro itu mung kula. Lah iya langge. Ya wis gek metu kono. Oh, nggih, nggih, nggih nyuwun pamit. Iya ya sing ati-ati. Pono kawan, anu sinuwun Ndarawati nyuwun pamit. Iya ya Bagong. sing ngati-ati duga prayoga digawa. Nggih, pun kula gawa kit mau. Bagong sing ati-ati. Lho, ora ngomong e. Wah, wis gacek-gaceken. Nggih, Ndara Janaka, sing ati-ati pun kawan Bagong. Nono nggih ngaten. Asma Petruk iki jan wis ngrekasake wong adine. Aku wis weling to nek ana apa-apa aja nganti wani. Padahal kula wis weling ngoten niku wau. Nang ayal wangkal. Petro bola-bali ngonten niku kok. Kowe iki ngopo pamit bola-bali? Wah, Jan. Cah pinter-pinter kok ora tanggap. Darene S2. S dung-dung. Uh, S2 kok nek kelangan pasemone wong Jawa ya ngono kuwi. iki semu lho ngene iki pasemone wong Jawa iki ngenten iki lah iya pasemone apa njaluk dhuwit oh alah ora alah iki tenan Narendra Siniwaka ora nyekel apa-apa Bagong waduh pahit Sinuwun 10 10 ora duwe Darawar ki Dara. Jotos po. Waduh. Marep dijotos. Dara Janaka. Sesuk yen aku teko ning Karang Kadempel tak paringi. Wah. Wis ra apa sing penting? penting. Nggih. Sing penting pengestunipun Dara-dara kula kula suwun nggih. Iya ya Pak. Nggih pareng pun boten sanggo gamelan. Iya. Niki mergane kancane ming jumputan Wirama. Anggere teko kon nyandang, anggere teko kon nyandang. Ati man, ati. Anake bayan kok e meri. Terus melu bayan. Kok ngono kok wong tuwa ya. Wah, kae genengan ngopo kae? Waduh, cilaka. Ngopo? Dompetku tiba. Iki lho, dompet. Nggih. Sakarang dompete cah gleleng ki mesti metu dawa nika lho. Nang nggo linggo niku sok nlotok dhewe. Isine apa? Warna-warna. KTP. BPKB. Wah, BPKB barang lebokke dompet. Lho, jembare. Oh iya. Ana duwite ora? Ya ana cah cukup wae. Kalau ngecet aku kowe. Eh, piro? Manut. Ngar jaluk e kok. Mesora metu e iki wis. Wis kentek anakal iki wisan.